¿Para qué tú mandas a tirar gente? Si ustedes ninguno salen conmigo. Es más, son mis muchachos y van a hacer lo que yo digo. Entraste en una etapa como que nunca has nacido. Mi flow se va a de que te quede en el olvido. ¿Para qué me hablan de pepa? Si aquí todo el mundo da mala. Si mis menores te frenan, te dan el caco a dos escalas. Frenan con una mente chuki, tú no quieres jalala. El diablo se le metió adentro y se le aparece en la cara. Eso no es nada, mata a la gente, la diligencia es pagada. Tú el que está a mi lado Cuando en mi coro eso, todo el mundazo andaba el pelo. Entonces, ¿qué es lo que tú dices, mamá huevo? Deja morir al cirujano y cuando está batido lo trae de nuevo. Que trae un álbum nuevo, y su ceniza respeta. Aún después de muerto, le está plantillando la maqueta. Tú eres malo, con del lápiz, pero un chisma chiquito. Más bocón, menos calle, todo tú le es panchito. Rico, pasa el trabajo, que ese dedo de perico. otro cótumo luego que acaba el disco. Yo conocí a Javierito, Ernestico y a Pelito. Amanecí en la 3 y 4 con pequeño y morena y de pito a pito. No me frisan, a hice un tiempecito, pero volví para la calle y traí un computa y quiero hacerme rico como el kilo. Me empecé a rodar pasito, Fotel, tú no me de tú tienes la mente como un chamaquito. Yo le doy nota a los gánster, los delincuentes, Ciro y Monkey me dejaron fue su mano escrito. Que tú me vas a decir que me parezco al cirujano, que me lo tatué en la mano y tengo la gracia del mono. Se siente la presencia que un delincuente, a diferencia en el género que el que hay un tro de palomo. produciendo. Rochi. Que que ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Cualquier dominicano. Vamos a ver si ustedes rapean de verdad. Y huevo abajo al mundo entero. Caponi. Draco. A mí no me hable de gente. Vamos a rapear, rapear si ustedes son de algo. Aquí todo el mundo da bala.